а тоді вийняв з шухляди широкого селянського столу довідку і подав її тищенку. Заготовив її заздалегідь. В довідці було сказано, що Василь Васильович справді є жителем села Колодязі і що староста та поліція села направляють його в Трубчанський район Брянської області по скот який було вигнано туди за розпорядженням більшовицьких властей. На довідці стояла печатка з німецьким орлом, а вказаний у ній район був прифронтовим. Василь Васильович подякував ірші за довідку і пішов. Йому було важко змусити себе на ту повну небезпек подорож, особливо коли вийшов і послухав, як м'яко і мрійно шелестить вишняк під хатою, а в сінях затишно цвіркотить цвіркун. І пригадав, що кілька днів тому повз їхній двір проходила нонка, ставна рум'янощока молодиця, зупинялася біля воріт і, трохи ніяковіючи, запитала. Чи не полатав би він у неї вдома чавунці та відра? Там їх зібралося багато. Її очі усміхалися і обіцяли дуже багато. Йому довелося не прийняти її запрошення, інакше не міг, так поклав у душі. Є люди, котрі не знають, як поведуться в наступну хвилину. Є люди, котрі тримають себе в шорах, спрямовують свій шлях розумом. А є такі, котрим вибирає дорогу серце. Але та путь стає для них обов'язковою. Саме таким був Василь Тищенко. Гната іршу звідтоді він не бачив. Зрозуміла річ, у його чесності він не сумнівався й на мить, і не сумнівався ніхто в селі. Проте все те треба було підтвердити свідченнями. Це було не вельми складно, але клопітно. Прошкуючи від двору до двору, Василь Васильович думав, що зараз він мов би, Замикаю те коло, яке розпочалося для нього з фіктивної справки Гната Ірші. Та путь була важка й довга. Його багато разів затримували, але кожного разу виручала довідка. А коли до фронту залишилося недалеко, і вже й вона почала викликати підозру, ішов ночами, скрадався лісами та болотами поки натрапив на групу людей, що пробиралися до фронту. Прощаючись з колодязями, Василь Васильович, як і кожного разу, прийшов попрощатися з батьківським обійстям. На подвір'я не зайшов, обійстя тепер чуже. Тут живе чоловік з далекого кутка. Сирівцю. Збудувався одразу після війни. Тищенківська хата згоріла в 43-му. Фасисти підпалили сільраду і школу. Вогонь розжахтівся і змило дві вулиці. Разом з Тищенковою згоріла й хата їхнього сусіди Омелька Колоди, який умів одвертати вітер. Коли до війни в селі траплялася пожежа, бігли до Омелька, і той трич читав на виворіт «Отче наш». Казали, вітер перемінявся неодмінно. А тут чи то Омелько забув молитву, чи то вона не діяла у воєнний час, але обидві хати згоріли разом за півгодини. Мати рятувала нужденний хатній скарб і попеклася. Померла вона в 45-му, не дочекавшись сина. Дивно було Василеві Васильовичу стояти біля колишнього дворища.